ayol kishi jahannamga mushuk sababli kirdi dedilar buni sababini so'raganlarida javobini berdilarki bu ayol mushukni qamab qo'ygan edi o'lish darajasiga bordi ya'ni o'ldi shu mushuk uni qamab yedirmadi ham biror bir sug'ormadi ham va uni yerni nega o'zi hasharotlarni tutib yeyishlikka qo'ymadi shu zulm sababli ya'ni mushukqa zulm qilganligi sababli jahannamga kirdi dedilar zulmni hatto hayvonga qilgan zulmni uni uni hurriyatini tortib olib mushukni qamab qo'ygan odamni ayolni jahannamga kirganligini xabarini berdi mana bu narsadan biz hozir bir xulosa chiqarishimiz kerak musulmon kishilarga bu so'z birodarlar musulmonlikni davo qilmagan kishilarga bu gap ta'sir qilmaydi bizni yaqin tariximizda hozirgi vaqtlarda ham islom yo'lida yo halol kasb yo'lida yurgan kishilarni qolmayotgan kishilar yoki islom yo'lida xususan xizmat qilgan odamni qolmayotgan kishilar agar bir ayol kishi mishiqni o'zining erkinligini erkinligidan mahrum qilib turib xomab qo'yib jahannamga kirgan bo'lsa insonniki alloh subhanahu va taolo mukarram maxluq qilib yaratgan edi shunday mukarram qilib bani adam odam avlodini mutlaq hammasini mukarram qildim deyapti alloh taolo mana shu mukarram qilingan maxluqni bo'lib ham islom yo'lida yurgan islomni qanday qilsam hayotimda to'g'ri bo'lar ekanman deb islomni qanday qilsam birovga bildirar ekanman deb turgan kishini habs qilgan odam jahannamga o'tin bo'lishiga shaxsi mana bu narsani bilib qo'ymoqligimiz kerak kimda kim o'zining har bir farzandiga shunday holatda maosh topib shunday holatda o'zining inson zotiga zulm qiladigan o'rinda mutlaqo vasiyat qilib o'tib ketmoqligi kerak zulm qiyomat kunidagi zulmotdir agar shunda sharik bo'lsa shu zulmlarga sharik bo'lsa bilsinki ana shu qorong'ulikda birga bo'ladi qiyomat qorong'iligida bu biz bilgan qorong'iliklar emas birodarlar